हा उहे डुगड़ियूं सभुलाकनि ऐं सतसंग हिकिड़ा सावा रुखर जा बि साथ सुका इहे बि ॾिसण में आया पहिरीं सत पोइ तावा सतियाल जे लॻंदासीं मां माण्हुनि ॾे मोटी वञा लाल तव्हांजो जवाबु ॼाणनि ऐं उहो उन्हनि खे सम्झ में जे अची वञे हिनखे इहो त यकीन हुते जवाबु ॾींदो ऐं उहो यकीन सही बि हूंदो पर इहा तवको त वञी ॿुधायानि माना सम्झनि तुंहिंजी ॻाल्हि ऐं पोइ कोन ते अमल कनि छो त इहा ॻाल्हि मामूली नज़र नथी अचे हुनखे बि पाण खे बि हर सलाम बिला कमो कास्त सायल जे सुवाल जो जवाबु तबलीग करे चुको हो ॿुधाई त तज़र सभु तज़ी न पोख कंदव सत साल ॼमी करे पोइ पोख कंदव उहे पंहिंजा पोइ मां तुम तूं ज़रूरु थी त जेके लाभारो करे पोइ रखो हुनखे संगनि में माना लाभारो संगनि में हुजे संग खे कुटे अनु जुदा करे अॼु जुदा कजनि ईअं न इलाही कली थोरो कजो उहो हुजे जेको खाइण में कमे सख़्तु सिमयाती माना ॾुकर वारा या कुल न मां कदम तुम तुमल हुन खाई वेंदा जेके तव्हां अॻे इलकाए रखियो आहे हुननि जे लाइ इला कली मगर थोरो बचंदो बि मां जेकी तव्हां ॿिज करियो ॿिज जे लाइ बची सघे थो न त सतनि सालनि जी आबादी पोयां सत साल ते कंदा ॿिज जे लाइ बचेव त पोइ मुमकिन आहे इहा अथव तव्हांजे बादशाह सलामत जे ख़्वाब जी माना इहा वञी ॿुधाए सुमयाती में फी योगा समनास वरी पोइ सतनि सालनि खां बाद इहे चोॾहं साल थी विया न साईं बाक़ी पंद्रहं साल यो आस थी वियो आसरुनि इन में माण्हुनि ते मींहं पवंदा पोइ साईं इन्हनि में वठी मेवा थींदा फल थींदा ॾाढियूं रसूं बसूं अंगूरनि जूं निपूड़े माण्हू पीअंदा नशा कंदा ॾाढा कम थींदा माण्हू थींदा हुनजो इहो हूंदो हो पंहिंजी ज़ियाफ़त पई कंदा हुआ <coughs> बादशाह चयो त इन इन असुल इना खे वठी अचो मालिक इन खे ॾिसां बि ॻाल्हायां बि एॾी वॾी माना एॾो पंद्रहनि सालनि जो प्रोग्राम ॿुधायो अथई इहा शख़्सियत वॾी आहे का इहो असुल मां ॾिसां आयो वीचारो कल्ह मां जा रसूल जॾहिं कास त आयो कालर जे इलाक़त साईं तव्हां पंहिंजे हक़म ॾे हलो हिनखे चयईंसि त पंहिंजे हक़म ॾे हल हाणे इहा ॻाल्हि विच में कान्हे त को उहो आयो यूसल इस्लाम खे बादशाह जो पैगाम ॾिनई चयईंसीं बादशाह तव्हांखे सलाहे त सुञातल इतफ़ा में इहो कटिजी वियो पर जॾहिं कास त आयो चयसि त मोट पंहिंजे उन हक में वटि पंहिंजे मालिक वटि मोट वटि फसालो वञी हुन पुछा कर मां बाल नवत अलाह कतन कत हुन कहिड़ो हाल हो उन्हनि औरतुनि जो जिन हथ कपिया पंहिंजा उहो छाजे बुनियाद ते हथ उन्हनि कपिया इहा ॻाल्हि पाण ख़बर पइजी वेंदी सभु औरतूं इहे घुराए बादशाह पुछंदो हथ इन करे कपिया जो हिन चवणु न वरितो हो हुनजो असां कईसीं मलामत हुन मलामत जे जवाब में असांखे घुराए असां सां बि जुट कराई हुई असां पंहिंजी उहा जेका ज़नानी बिरादरी हुई हुन में हुनजे तां पहुचाइण जे लाइ विया हुआसीं हिते ऐं पंहिंजो कर्ज़ु खणी बि त इहो माण्हू ॾिसूं ऐं सभिनी पे कोशिशि कई त जेकर यूसुफ यूसल असां ॾांहुं मुतवजो इहा ॻाल्हि ॾाहु मुतालायो इन में हिकिड़ो वॾो लुत्फ़ रखियलु आहे इहो त बादशाह खे हज़रत यूसुफ यूसलाम जे असमत जी ख़बर पवे असमत हिकिड़ी आहे सरमायो सिर जो ॿी हिफ़ाज़त आहे सरमायो माल जो जेको सरमाए सिर जो हाफ़िज़ आहे सरमाए माल जो कीअं अमीन हाफ़िज़ हूंदो एतमाद बादशाह जो पैदा थिए अजनबी आहे अलाए कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे हिकदमि एॾे कलीदी उहिदे ते हलियो वञे इहो नामुमकिन आहे आहिस्ते आहिस्ते हुनखे चाढ़िजे वॾे उहिदे ते हिकदमि चाढ़ण सां नुक़सानु थींदो बादशाह जे अकुल जी सुस्ती माण्हुनि खे नज़र ईंदी अजनबी हिकिड़ो जेली खणी वज़ीर मालियात कयईं यूस अलाम खे यकीन ॾियारण जे लाइ इहो क़दम खणणो पियो उनखे वञी चयो त मुंहिंजो केस कचो कराए जा चकर मुंहिंजे किरदार ऐं मुंहिंजे अख़लाक जी तोखे हैसियत मालूम थी मालूम थियो त हुकूमत हिकिड़ो एॾो वॾो अमानत जो उहिदो आहे ऐं उन में ॿिन्ही क़िस्मनि जो तक़दुस खपे थो न त दौलत जे नशे में हुकूमत जे घुमंड में इंसान पंहिंजे नफ़सानी ख़्वाहिशनि में बि वेही वेंदो आहे ऐं दौलत जे नशे में बि अची वेंदो आहे तंहिं करे हज़रत यूस अलाम पंहिंजे बरात ऐं तकदस खे हिशात ॾिनी त इन मज़ा माण्हुनि खे को नफ़ो पहुचे बादशाह हिकदमि औरतुनि खे घुरायो मां ख़त बि कोन कोन इज़रावत त इहो मिसिर जो हिकदमि घुराई तव्हां जॾहिं तलब कई यूस खे फिरकाइण जी मुरावत ते मत खे राण गुमराह करणु नफ़्स खां जो हुन पंहिंजे नफ़्स जी हिफ़ाज़त कई अलाह जी पना मां अल का बुराई कान असांजे इल्म में आई अकालतीज़ अज़ीज़ जी औरत बि उते ई उन हाणे त ॻाल्हि खुली सची ॻाल्हि ज़ाहिर माना सिख सच कूड़ पधरो थी पियो एतिरो वक़्तु असां ग़रीब खे जेल ॾियारियो पंहिंजे मथां परदो विधोसीं त मुजरम खे जेल अची वियो औरत ॾेॾो कोन्हे को हाणे त असांजी कलई खुली वई सॼो शहर राज मुंहिंजे मथां वियो त रा आहे न आहे हिन चयो न अनसी मां हुनजी तलब कई हिन साधु पई सचो कोन सफ़ाई थी वई हज़रत यूस यूसलाम जे किरदार ते जेको दाग़ लॻायो वियो हुओ उनखे साफ़ कयो शहादत छो त औरत उन पाण बि फ़रियादनि बि इकरार कयो त यूस बिल्कुलु सचो आहे उनजे तरफ़ कंहिं क़िस्म जो इहो ख़्यालु रखणु त कोई पंहिंजे नफ़्स जो फर्मा बरदार हो थोरी घड़ी जे लाइ इहा ॻाल्हि कान्हे असांजे चकर में बि न अची सघे त हज़रत सलाम चयो जीअं ॼाणे अनी त मां माना यूसफ मां यूसफ जे लाइ इहा ॻाल्हि ॼाणे अनी लम अखुन हो उहो जेको मालिक हो घर जो उहो ॼाणे त मां नसानत कई उन सां पर पुछो हिकिड़ी माना ॿई ज़मीर वरायो हू जो ज़मीर हले यालम जो ज़मीर ॼाणे केरु इहो वज़ीर जहिड़ो हुन बि माण्हुनि सां ख़्यानत न कई आहे पर पोइ हुनजे घर में रही करे हुनखे इहा ॻाल्हि मालूम थिए मक़सदु इहो हिकिड़ो हाणे ॿियो हीअ त बादशाह ॼाणे इन लॻ अखुन त मां न सहानत कई आहे इन वज़ीर सां वज़ीर जे घर ॿी आहे माना पर पुठ मां वज़ीर जे घर में सहानत न कई आहे बादशाह खे इहो मक़सदु ईअं ज़मीर ॼण इहे ॿिनि तरहनि जा थिया हुन माई चयो त मां सियानत न कई आहे इन स्यानत न कई आहे इहा स्यानत मुंहिंजी हुई ॿी सूरत ज़मीरनि जी इहा आहे इन अलाह तबारक जे कैद खे ख़्यानत कंदड़नि जे मकर खे अलाह ताला सिधो न हलाईंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि सिधी साफ़ उन्हनि जी न थींदी आहे हिते मामिलो सॼो साफ़ थी वियो हज़रत यूस अल खे ॿाहिरि कढियो विझे जेकर मां हुजां हा जेल में मां पहिरें सॾु सां निकितो वञा ॿाहिरि पर यूस जो इस्तक़लाल ऐं एॾो करार जो एतिरे वक़्तु जेल रहण खां पोइ बि वरी केस कचो थो कराए इहो ऐं इस्तकामत तारीफ़ कई आहे मां उभेर नफ़्सी इन नफ़्स अमारत पोइ हज़रताम पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि थो ॿुधाए उहा हीअ त मां पंहिंजे नफ़्स जे तक़दुस खे हरू भरू मुल्क में मशहूरु करणु नथो घुरां पर हिकिड़ी हक़ीक़त खे ज़ाहिर करणु थो घुरां मां उॿारियो नफ़्स ई मां पंहिंजे नफ़्स खे पाक नथो चवां इन नफ़्सल अमार बि सू इंसान जो नफ़्स अमुर कंदड़ आहे बुराईअ जो अमारो इहो मोबाइल खे जो थियो आहे नफ़्स हिकिड़ो मुतमैन हूंदो आहे ॿियो नफ़्स लवामो हूंदो आहे टियों नफ़्स अमारो हूंदो आहे नफ़्स जा दर्जा आहिनि टे मुतमैन उनखे चइबो आहे जेको रब तबारक मताला जे हर हुकुम ते करार में हुजे अंबिया क्राम जो अहिड़ो रूह थींदो आहे ऐं लवामो उनखे चइबो आहे जो पंहिंजे नफ़्स खे मलामत करे रब तबारक मताला जे साम्हूं कयल तकसीरात खे माण्हू माफ़ु कराए मलामत कंदे कंदे नफ़्स खे गुनाहनि खां बचाए इहो लवामो अमार उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजे नफ़्स खे बुराई जो पंहिंजो नफ़्स बुराई जो हुकुम कंदड़ हुजे इंसान खे जेके नफ़्स इंसानी आहिनि आम रवाजी तरह इहे आहिनि बहरहाल अंबिया क्राम बहराल गुनान मासूम हिते हज़रत फरमाए थो त नफ़्स अमारो आहे इन नफ़्स माना मुंहिंजो नफ़्स ईअं मुतलक नफ़्स बुराई जो हुकुम कंदो आहे नुफ़ूस कुदसी बि इन्हनि नफ़्सनि मज़ा नफ़्स आहिनि पोइ अलिया जा हुजनि या अंबिया जा हुजनि जिन्स नफ़्स जी सभिनी ते शामिल आहे अरब तबारकाला रहमत जो मुहताज हर को शख़्स आहे हुनजे दस्तगीरी जी ज़रूरत आहे हिकिड़ी माना इहा पूरी थी इन जी ॿी माना बि कई अथनि इन गफ़ूर रहीम ताईं इहो जुमिलो सहारो आहे उन माईअ जो जेका फरियाद मतिलबु हीअ आहे त मां उन खे पंहिंजे नफ़्स खां तलब कई हुई पंहिंजे ख़्यानत मां कान कई आहे उनखे चाहियूं पिए त जेकर हे मुंहिंजे मर्ज़ीअ ते हले मगर उन मुरावत में ऐं मुंहिंजे इन स्यानत में मूंखे कामयाबी हासिल न थी हाणे इन माईअ जो कलाम सम्झी माना ॾिसो हू मां इन खे तलब कयो हो इन जे नफ़्स खां इहो सचो हो इहो मां बयानु हिन करे थी ॾियां जीअं मुंहिंजो मुड़ुसु ॼाणे त मां न ख़्यानत कई हुई इन पंहिंजे मुड़ुस खां पर पुठि कई अथमि त एतिरी पर मां खां वधीक ॿी हरकत न थी आहे जी मां पंहिंजे नफ़्स खे पाक नथी करणु घुरां नफ़्स इंसान जो हुकुम बुराईअ ते कंदो आहे अहिड़ा बुराई जा हुकुम मूंखे नफ़्स कया थिए पर मां उन में कामयाबु न वियसि अलाह गफ़ूर सॼी लाइन ई आहे ईअं माना बि थी सघे थी जेकॾहिं इन तरफ़ इन सारे जुमिले खे राज कजे छो त मथां बयान बि औरत जो आहे तंहिं करे इन रबी गफ़ूर रहीम ताईं औरत जो ई बयानु कजे त बि ठीकु आहे हिकु ॿियो अखनो हुजे ज़मीर वरायो उनजे मुड़ुस ॾे न जीअं ॼाणे यूसुफ़ लियाल जीअं ॼाणे यूसुफ़ इहो सचो आहे जीअं ॼाणे इहो यूसुफ त मां न ख़्यानत कई आहे इन यूसुफ सां पर पुट पर पुट हिकिड़े ॾींहुं बि मां किला न कई त मां इहा ॻाल्हि सम्झी इहा माना हाणे मां यूसुफ खे जेल में विझाए पोइ पोयां हिन जे लाइ धंधो रोकणी शुरू कयो हिकिड़ो अख़र बि मां हिन जे बरख़िलाफ़ पोइ सॼी उमिरि कोन ॻाल्हायो आहे तॾहिं त मां अॼु बयानु थी बीठी ॾियां हक़ु ज़ाहिर थियो मां हुनजी तलब कई हुई इहो सचो आहे जेकॾहिं विच में प्रव न कयां हा त मुंहिंजो हे बयानु कूड़ो न नथी पिया त इन जे लाइ त मां पोइ यूस अलाम खां बाद हुन सां ख़्यानत न कई आहे पर परपुठ गिला न कई इहा बाक़ी ॿ माना मां करे आयुसि चारि माना हिन में जेकॾहिं यूस इस्लाम जी ॻाल्हि कजे त ॿ माना माई जी ॻाल्हि कजे त ॿ माना जुमिलो चारि माना थो रखे अलाह ताला सुञाणे पंहिंजी मुरादुनि खे जेका ॻाल्हि फम में आई कालल मलिक बादशाह चयो ई तूं निभी चयोसि हिनखे हे केस ईअं रूबरू साफ़ु न थियो आहे पर पुठ ऐं हिते बि पर परपुठ बादशाह जे साम्हूं जीअं न त उहो सचो आहे मां ग़लती कई आहे बादशाह चवंदो वठिजो केस साफ़ु थी वियो तूं बेॾो हो अस्ती मां हिनखे पंहिंजे पंहिंजे ख़ासि कमनि लाइ मखसूस कया इहो एॾो माण्हू थो नज़र अचे जंहिंजो तक़दुस जंहिंजी तहारत जंहिंजी अमानत जो एतिरा हिजाब मरफ़ू थी विया हिजाब त भई जंहिंजे घर में रहे थो उहो ख़तमु हिजाब अकली कमरा कोठियूं बंदि उहो बि ख़तमु बाक़ी ॿियो हिजाब जेको हिन वटि हुयो सो हो को शरई हिजाब को ख़ुदा जो ख़ौफ़ उहो त जिते किथे हिन सां साण हो जंहिंखे हिजाब थिए थो ख़ुदा जो ख़ौफ़ उहो मुंहिंजे कम जो माण्हू

अला खण हुन पंहिंजो मुशीर ख़ासि करे रखियुसि त जंहिं मूंसां हुकूमत में मददगार थी कमु कराए पर हज़रत यूस ॾिठो मुनासिबु त मुल्क जो मुआशियात मुल्क जो ग़रीब अवाम उनजो सुधारो सिधो सो पाण जेकॾहिं दख़ल ॾिबो त थींदो तंहिं करे हिन इहो उहिदो घुरियुसि इहो वॾे में वॾो जेको उहिदो थो मूंखे मुशीर ख़ासि जो इन खां छॾ त मां कुझु इंतिज़ामी कमु करे वठां जेको ख़्वाब जे ताबीर सां तालुक रखंदड़ हुयो जन अला ख़ज़ान लर ज़मीन जा जेके ख़ज़ाना आहिनि मुल्क जा उन्हनि ते त मां उन्हनि ते रहां उन्हनि जो प्याम दुरुस्तु करियां ज़ख़ाइर खे महफ़ूज़ करियां ॾुकर जा साल अचण वारा आहिनि उन्हनि जे मुतालिक़ जो मिल्कियत दौलत गॾु कजे अन गॾु कजे इहो सारो अची ॾुकर पैदा थिया मिस्र में भरिसां जेके अलाका उहे फलस्तीन जो मुल्क जेको हुन सां मुतसिल हुयो हज़रत याकूब जाकूब अलजो औलाद फलस्तीन जे इलाइक़े में रहंदड़ हुया सो फ़िलहाल त कीअं आबादी थी वठी हुआ सॼी खाधा पीता सॼे मुल्क में कुशादा में

सॼे मुल्क ते हुकूमत हज़रत यूसलाम जी थी अज़ीज़ मिस्र जो करे हुनखे पुकारियो पियो वञे बाज़ किताबनि में अचे थो बादशाह हज़रत यूसलाम जे हथ ते मुस्लमान थी पियो ऐं उनजे ज़माने में जेको मिस्र जो वज़ीर हुयो जंहिंजे घर में हिन परवर पाती हुई इन दौर में उहो बि वफ़ात करे वियो हुओ पोइ हिन जो साॻियो उहो उहिदो रहियो बाक़ी उन औरत सां हिन जी शादी थी या न थी क़ुर पाक में इहा ॻाल्हि कान्हे इहो तारीख़ी मसइलो आहे तारीख़ खे तारीख़ सां रद्द कबो तारीख़ खे क़ुर सां रद्द न कबो क़ुर बाला तर आहे क़ुर जी तारीख़ मुस्तकिल आहे जेकॾहिं क़ुर पाक में इहा ॻाल्हि साबित हुजे हा किथे ॿी त इन औरत सां शादी नाहे थियल नफ़ीअ में पोइ वरी होॾो तारीख़ में हुजे हा शादी साबित थियल पोइ क़ुर जे तारीख़ सां उन तारीख़ खे रद्द करणु ज़रूरी हुजे तारीख़ जो टकर तारीख़ सां क़ुर बि हिकिड़ी तारीख़ रखे थो पर क़ुर पाक इन पासे ते ॻाल्हायो ई कोन्हे जॾहिं न ॻाल्हायो आहे त पोइ असांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे जो ॿुधायूं त शादी थी या न थी या जेके शादी जा कायल आहिनि तिन ते रद्द कजे या जेके इनकार था कनि उन्हनि खे चइजे त असां निकाह में हुयासीं तव्हां कूड़ चओ था हाणे ज़रूरत ई कान्हे इन ते घणो ज़ोर ॾींदा आहिनि पर ज़ोर ज़ोर नथो ॾिए असां ज़ोर छो ॾियूं आख़िरत ख़ैर आख़िरत जो अॼु वॾो आहे हे दुनिया में असां हुनखे एॾो मक़ाम अता फरमायोसीं न बि सघोरो आहे आख़िरत में त हिनजो वॾो मक़ाम आहे वॾो मरतबो आहे वॾी भलाई आहे रब ताला हिन खे दुनिया जे जहान में एॾो फल था फरमायो सरबत हुकूमत हयात तीब गिनाए कलबी इहे सभु शयूं हज़रत यूसलाम खे अलाह ताला था कयूं आख़िरत जो अजर उहो त वरी अञा जुदा आहे जेको थींदो आहे रब तारा इहो जवाबु ॾिनो आहे इन ॻाल्हि जो कहिड़ो त औलाद इब्राहिम जी जेका शाम में लॾे मिस्र ॾे आई उहा कहिड़ी तरह आई मुशरकनि खे यहूदिन सुवाल सेखारियो जेकॾहिं इहो न बि आहे त इहो सवाल कयोसि इहा हुई राज़ जी ॻाल्हि जेका वटि रखियल हुई पोइ जे इहा ॻाल्हि ॿुधाई त पोइ सम्झबो अलाह जे तरफ़ां हिन ते हुकुम हकाम क़ुर ख़बरूं नाज़ थियनि थियूं पोइ इहो सलाम जी इहा ॻाल्हि ॼण हाणे याक़ूब इस्लाम जो औलाद मिसिर ॾे जो आया वरी पोइ अॻिते हली ऐं फिरोन जे ज़ुल्मनि हेठि पीड़िया असबात पोइ मूसा अलाम हुननि खे आज़ादु करायो इहे सभु जेके बि किसा थियनि था न इहा सॼी तारीख़ आहे इहा साबित थी वई कीअं आया ऐं कहिड़े इज़त सां अलाह तबारक वताला हुननि खे बुलंद मक़ाम ता फरमायो मिसिर जे इलाइक़े में ऐं मुल्क ते कहिड़ो इख़्तियार ॾिनो ॿियनि बि अहिड़ी तरह हज़ूर अनवर सलाह सलम जन खे मके जे मुशरकनि तकलीफ़ूं ॾिनियूं अज़ियतूं पहुचायूं टे साल शेख अबी तालिब जे गार में बंदि रहणो पियो बिज़ सिनीन हिन खे बि चइजे थो यूस सलाम बि एतिरो जेल में रहियो यूसल सलाम टे ॾींहं खूह में रहियो हज़ूर अनवर सलाह सम टे ॾींहं गार में रहिया यूस सलाम खे बस तकलीफ़ काफ़िलनि सफ़रनि सां आंदो मिस्र में रखियो वियो आंदो वियो अॻिते रखियो वियो हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि खे मके मुकरम खां मदीने मुनवर आंदो वियो तकलीफ़ सफ़र जी उते रब तबारक मताला जीअं यूस अलाम खे इज़त ऐं मक़ाम ऐं मरतबत हुकूमत अदा कई अहिड़ी तरह हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि खे माना जेके शख़्स पुछनि था ॻाल्हियूं तिन जे लाइ किसो इहो काफ़ी आहे यूस अलाम जे किसे खे पढ़नि नबी करम सलाह सम्झ मुस्तक़बिल में अंजाम इहो थींदो इहा ॻाल्हि पंहिंजनि खे अलाह ताला ॿुधाई सतवर हज़रत यूसलाम ज़बरदस्त हुकूमत कई इंसाफ़ सां हुकूमत कई किनात इशार अखलाक इस्लाम इहे उन्हनि में तबलीग थींदी रही सेखारींदो रहियो अनाजनि ते ज़ाब्तो कयईं ढल माफ़ करे छॾियईं तव्हां पंहिंजे हाज़त जेतिरो रखो ॿियो हुकूमत जे बैतुल मालनि में ख़ज़ाननि में जमा करायो स्टोर करायो सारो ऐं उहो संग कतरे जीअं पंहिंजे सिटनि में महफ़ूज़ हुजे जहिड़े बि क़िस्म जो न हुयूं कणिक जूअर खे ॿिया हुनखे जुदा गाह न करिणो आहे गाह उहो करिणो आहे जेको माण्हू खाइनि सटे कुटे न त बसि इन तरह सां सत साल गुज़रिया सत साल ज़खीरो थियो पोइ सत साल ॾुकर जा आया पोइ उहो सॼो ईअं विराई थोरी रक़म सां ॿियनि ॿाहिरनि मुल्कनि खे ॾिनई हिते ईअं सम्झ में अचे थो त ॿाहिरनि मुल्कनि जा तालुकात जेके पंहिंजे मुल्क सां आहिनि इन तरह सां थी सघनि था पोइ उन्हनि खे दीन जी तबलीग बि कंदो रहियो ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं बि सम्झाईंदो रहियो ऐं उन्हनि खे रसद बि ॾींदो रहियो मुल्क में हज़रत विसलाम जो नालो नसब ऐं इहे ॻाल्हियूं सॼियूं वग़ैरह इहे सभु इन्हीअ तरह सां पकिड़िजी वियूं पर कंहिं वक़्त खां पोइ फ़िलहालु कुझु बादशाह कोन हुया मकनीब रहमत परे परे जा माण्हू अन वठणु पिया अचनि ऐं अन सस्तो पूरे भाउ में जो जीअं कुकर में महांगो थींदो आहे उहो न अचे माण्हू ज़ोर भरियो हर हिकु माण्हूअ खे पुठ हुनजो अंदाज़ मुक़ररु थियल हिन खां वधीक न हिननि बि शिवरत ॿुधी त हिन फलस्तीन खां हलिया मिस्र आया उठनि जो काफ़िलो काहे पंहिंजे पीउ खां मोकिलाए दख़ल अलाए पार आया त हिन सुञातुनि हज़रत जो नंढिड़ो ॿारु हो वरी हाणे जवान थियो वरी शाह न तजमल वरी बादशाही तख़्त हुननि खे छा ख़बर त जेको खूह में उछलियोसीं त सो अची बादशाही तख़्त ते वेठो आहे तवजो बि कोन बादशाह सां मुलाक़ात भरू भरो अहिड़ी तिखी ख़ासी वेझी गान बेतकल हुई इहो सल सलाम त परे खां ईंदे ॾिठो हुननि खे त सुञातई माण्हू ईंदा हुआ सलाम कयूं हलिया वेंदा हो कोन पिया सुञाणनि ओपरा अलमा जहाज़ जहाज़म बि जहाज़ हिन जॾहिं हुनजे असबाब खे तयारु कयईं हुनखे जीअं ॾियो ताला त अला तूं मोकिलाइण तव्हां केतिरा आहियो ॾिसे असां हेतिरा आहियूं ॿुधाइनि पोइ तव्हांजो भला हिकिड़ो भाउ हिते कोन आयो आहे उनजो बि आणियो आहे त तव्हांखे जेकर जेको ॾियूं हा अला तरोन तव्हां नथा ॾिसो असां भरे ॾींदा आहियूं माण ख़ैर मंज़ूरी महिमाननि जी बि इज़त कंदा आहियूं तव्हां पंहिंजा ॿार कीअं हेतिरो हज़रत यूस इन मुदारात ऐं महिमानदारी सां हिकिड़ो हिकिड़ो उठ हुननि खे अन ते ॾिनो या ख़ासि महिरबानी जेके पंहिंजा ॿाहिरि <clears throat> हज़रत याकूब याकूबल हिकिड़ो पंहिंजो पुटु उते रोके रखियो हुन सां हुनजो उनसो यूस करे ईअं चई पोइ हुननि खे चई त इलम इलमतातू निभी जे ॿीहर तव्हां ईंदव उन हमराह खे न आंदो फलाह कयल लकुम ईंदी पोइ मां वटि तव्हांजो को बि माप कान्हे का न जो तव्हांखे भरे ॾियां तव्हां बसि वरितो हाणे ठीकु आहे भाउ पंहिंजो आणियो पोइ ॿीहर अचिजो न त ईअं कोन कोन भले तकरबुनि पोइ असांजे वेझा बि न थीजो बसि ज़रूरत कान्हे कालू सनु राव वेदन बाबा चयूं असां छॾाईंदासीं उन खे अॿे खां कंदासीं कोशिशि लफायलुनि करे गुज़रंदासीं ईअं थी वेंदो असां कोशिशि कंदासीं छो त तुंहिंजी महिमानदारी तुंहिंजी ख़ुशि अख़लाकी इहा बि मुशाहिदो कई आहे ऐं वरी हिते भाउ खे आणे पाण हिकिड़ो उठ जो सॼो वज़न बि मिलंदो इहो जुदा ऐं वरी ॿीहर सॼो काफ़िलो जेको आणींदासीं माण्हूअ पहिरीं उठ उहो बि मिलंदो हिकिड़ो उठ बि वधीक मिलंदो या ख़ासी ॻाल्हि आहे तंहिं करे असां ईंदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां न आंदो त पोइ मतिलबु इहो वञी बीहंदो त तव्हां वधीक असां खां हिकिड़े भाउ जो उठ पिया घुरो जेको तव्हांजो भाउ हुयो ई कोन ईअं सम्झण में ईंदो पोइ इहो धोको ॾियणु को जाइज़ आहे ॿीहर जेकॾहिं तव्हां भाउ न आंदो त हींअर जेको तव्हां मुतालबो कयो आहे ॾिनई कोन जेको तव्हां मुतालबो कयो आहे त असां यारहं ॿाहिरि आहियूं असांखे यारहं वठ मिलनि त ॾह वठ हुननि खे ॾिनई की आण जो ॿीहर त पोइ तव्हांखे ॾींदासीं ऐं जे न आंदो त पोइ ॼण तव्हांजो सिधो सां धोको चइबो पोइ ॿीहर असां वटि अचिजो बि न छो त पोइ तव्हां एॾो कूड़ पे ॻाल्हाए असांखां असांखो वधीक कजो पियो इन दर्द में आंदा आहियूं हिन जी तबियत में ख़्यालु थियो त मां पंहिंजे हिन गाह ते लिखियां असां हिफ़ाज़त कंदासूं पर ॾेई तुंहिंजो पुटु तोखे मोटाए आणी ॾींदासूं उठ समेत

हे बि त आख़िर उमिरि में वॾो थी वियो जवान थी वियो हाणे इहा ॻाल्हि हर भरू कान हुई ख़ुदा जी हिफ़ाज़त में मां मोकल ॾियां थो भली वठी वञो उहो हिकिड़ी जुदाईअ खां बाद ॿीह जुदाईअ खां मूंखे बचाईंदो मतिलबु इहो आहे उहो अरहम जो मतिलबु इहो अलाह ख़ैर आहे फतह जॾहिं सामान खोलियऊं वजदू तूं त अमरूद ते लह पैसा जेके उते हिननि खज़ाने में पीआरिया हुआ उठ जी रक़म हर हिक जे उन ॻोरियुनि में खे पंहिंजे कारदारनि कमदारनि खे चयो त उहे पैसा हिननि जा गंढड़ी ॿधी ॻोरियुनि में सिबी छॾिजो मोटाइजो खोलियम जो ॻूड़ियूं खणिजो जो हारनि त गंढड़ी बि निकिरी पई खोलनि त पैसा पीउ खे चयो त बाक़ी छा खपे पैसा बि असांखे मोटाए ॾिना अथनि अहिड़ो अजीब बादशाह ॻाल्हि इहा न मां न ॿियो छा घुरूं हाज़ी बिज़ात न आहे जो असांजी मूड़ी रुदत इलाही असांजे मोटाए ॾिनी वई अहल न हाणे असां अन ॾिनोसीं पंहिंजे अहल खे वनाफ़ अखाना ऐं हिफ़ाज़त कंदासीं पंहिंजे भाउ जी माना रसद आणींदासीं मीरत चइबो आहे काफ़िले ते अनु खणी अचूं मीरत असां माना नमीर अहल पंहिंजे अहल जे लाइ रसद आणींदासीं नमीर फेल थियो मीरत चइबो आहे इन काफ़िले ते अन आणण खे नमीर माना इहो अन आणींदासीं अहल न माना पंहिंजे आया लफ़्ज़ जी माना इहा आहे अॼु तरफ़ ख़ाना पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त कंदासीं नज़दाद कयल भई ऐं हिकिड़ो उठ हिकिड़ो ॿारु बर्थी हिकिड़ी उठ जी अघु वधाईंदासीं कयल माना बर्थी बर्ती लूठ जी वधाइण कंदासीं वॾो असांखे नफ़ो पहुची वियो इहे ई पैसा वरी ॿीहर कमी ईंदा हर हर त असां खां पैसा कोन वठंदा मथां ॿीहर पैसा वठनि तंहिं करे हे त असांखे मुफ़्त थियो ॿीहर पैसा खणी वेंदासीं ज़ाल त कयलु यसी ही जेको असां वटि बर्थी आहे इहा थोरी आहे आसान आहे इहा इन नमूने जी बर्थी असांखे आसान आहे छो त पंहिंजो भाउ बि वठी वेंदासीं अनु अची वेंदो हाणे रक़म बि असां वटि आहे तमामु सवलाई सां कमु थी वेंदो इहो फ़ैसिलो थियो मां हरगिज़ न मोकल ॾींदुसि हुनखे तव्हां सां गॾु लता तूं तूं वञ मौत कम जेसिताईं तव्हां अर्दु न ॾियो मूंखे अलाह ॾियो लता तुम न ॾींदी त जीअं ज़रूरु वापसि आणींदव इन खे मूं वटि मूं वटि इनखे आणियो इलाही इहो आहे त मगर जो घेरो कयो वञे तव्हां ते तव्हां ते कब्ज़ो को घेरो थिए अलाह पियो चवराए इस्तना आहिनि वरी पाण कई तव्हां जेको घेरो ज़रा फुर पियो अहिड़ी ॻाल्हि तव्हांजे मथां गनी में पइजी वञे भाउ तव्हां खसी वञे त ठहियो न त पोइ कसम ॾियो त ज़रूरु आणींदो हणंदो अत जॾहिं ॾिनो हुनखे अहद अहदा जाम उन जा हाल अलाह अला न कुल वकील चए अलाह जेके असां चऊं था वकील तकदीर इलाही को हादसो थी पए त पोइ हाणे तव्हां लाचार आहे सभई न त असां जेकी इहो ॻाल्हायो अलाह हुनजो आहे पैमान जो मालिक पू आहे बदहदी सियानत जेकॾहिं थी त सज़ा ॾींदो कौल करार में जेकॾहिं को फ़र्क़ु कयोसीं त पोइ इहा सिधी सही ॻाल्हि बुछड़ी आहे अलाह असांखे पनाह ॾींदो मतिलबु आहे हज़र शाह साहजन लिखनि था त ज़ाहिरी असबाब बि पुख़्ता कयूं ऐं ॿाहिरी असबाब पुख़्ते करण खां बाद अलाह तबारक तबारकाला ते बि भरोसो रखियऊं हज़ूर अनवर सलाह तवकुल ते हिकिड़ी तकरीर फरमाई साहिब बि सॻो रो थियो सर ते मां उठ पंहिंजो न ॿधंदुसि पोइ इन ते नबी साईं जन खे गुसो थियो फरमायो त उठ ॿध मज़बूत करे पोइ त कर अलाह जे हवाले कर असबाब जेतिरा थी सघनि ओतिरा पंहिंजा रखी पोइ अलाह जे हवाले उन हदीस शरीफ़ हिन क़ुर पाक जे आयत जो मज़मून साॻियो पियो नज़र अचे हाल जा बि न अला तुलमिन हिकिड़े तरह खां दाख़िल न थीजो थींदोमिन अबाबतफ़ जुदा जुदा दरवाज़नि खां वञिजो पहिरें ई भाउर यूसल इस्लाम जा जॾहिं मिस्र में विया हुआ आम मुसाफ़िरनि वांगुरु बिना इम्तियाज़ जे आम माण्हुनि सां शहर में दाख़िल थी विया हुआ हाणे यूस अलाम जे तवजहत आली आहे ऐं ख़ासि अल्ताफ़ खे ॾिसी एतिरे क़दुरु उन्हनि जी रियायत वग़ैरह ॿेटो उन्हनि सां ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु वरी भाउ वठी अचो त तव्हांखे माण्हू वधाए ॾींदासीं ॼण माण्हुनि जे नज़रनि में कंहिं हद ताईं मखसूस थी पिया इहे माण्हू तंहिं करे ॿीहर वालिद साहिबु हिननि खे फरमायो त तव्हां हाणे गोया दावत ते था वञो बादशाह जे गो हिफ़ाज़त बि कजो ख़्याल बि रखिजो ऐं ॿ टे ॿ टे ॼणा थी वञिजो हेॾा हिकिड़ा ख़ुशकुश हसीन चेहरे वारा नौजवान ताक़तवर हिकिड़े शहर मां इजतमाही हैसियत में दाख़िल थियनि था इहा ॼण हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसणु जहिड़ी आहे आवाम जूं निगाहूं इन्हनि ते वेंदियूं अल आहिनि हक़ु नज़रूं बि हक़ आहिनि तंहिं करे बहितरी इन में आहे त तव्हां तफ़रीक़ सां वञिजो जीअं हरू भरू मामूली हैसियत सां माण्हू शहर में पहुचे पंहिंजी नुमायानी ज़ाहिर न कजो बेखा पंहिंजो न ॾिजो याकूब याक़ुबलाम पंहिंजे पुटनि लाइ नज़रबद हसद ऐं ॿियनि मकरूहात खां बचाइण जे लाइ ज़ाहिरी तदबीर जी तलक़ीन फरमाई त मुतफ़रक़ थी मामूली हैसियत सां शहर में मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि सां वञिजो ख़ाम ख़ा पब्लिक जूं नज़रूं तव्हां ते पवनि इहा ॻाल्हि चङी कान्हे का अलाह तबारक कोताला जी तकदीर जा जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहे त ॿिया आहिनि हीअ तदबीर आहे तदबीर तदबीर खे रोके न सघंदी आहे पंहिंजे तरफ़ इहो त थियो दरवाज़े ते मसइलो पर अंदरि जेकॾहिं को ॿियो चकर अची वञे त हुनखे उनजे तरफ़ ई बहरहाल इंसान पंहिंजी तदबीर करे पर उन तदबीर खां बाद माण्हू रब ताला जी हिफ़ाज़त ते भरोसो रखे तदाबीर ते मगरूर थियणु इहो त कोन्हे अंबिया कराम त हिन खां अंदरि विया जे तक़दीर खे मां हटाए नथो सघां हिन जो फ़ैसिलो ॿिए कंहिंजो कोन्हे अलाए त उन ते मुंहिंजो भरोसो अलाए भरी उन ते मां दाख़िल में नसि अमर हूं जॾहिं दाख़िल थिया उन नमूने जीअं हुकुम कयो हुननि खे संदन वारे त अबू हुउमि मां कान इहो من ॾियंदुमि मिन शइ न पियो टारे सघे उन्हनि तां अलाह खां कई शइ खे इलाहज नफ़्स या पोइ मगर हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई याकूब अलाम जे नफ़्स में छा पूरी कई उन ख़्वाहिश खे कदा कई पूरो कई उनखे उहा पूरी थी कदा हा उहा पूरी कई माना उन्हनि खे वसीताब जुदा जुदा

तेसीं ताईं हुन पंहिंजा वसाया वग़ैरह ॿिया ॾिठा सभु सुठे नमूने कया लमा दख़ल यूस जॾहिं यूस यूसलाम चवे आवा इलाही अखा पंहिंजे भाउ खे पाण वटि जाए ॾिनो मफ़सूस कर मिलियो हुन सां छो त दावत ई हुनजी ॾींदड़ पर इन अन अखूक हुनखे मस्ती तरह चयईं मां तुंहिंजो भाउ आहियां यूसुफ़ मां आहियां बुनियामीन में तॾहिं नंढिड़ो हो हिन खां बि इहो कुझु वॾो हो अला तूं ग़म न कर बीमा कान या मलून जेकी जो हुननि कुझु कयो आहे ग़म न कर सिलवत में आस ते हुनखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई थी माना जेके ॿाहिरि पंहिंजे वेगनि ते तकलीफ़ूं कंदा आहिनि उनजे लाइ सदमा ऐं मुसीबतूं आयल उन्हनि जे मथां ग़मगीन थियणु न घुरिजे रबतल असां सां अहसान कयो जंहिं तकलीफ़ुनि खां बाद आसानी अची वञे त उहा तकलीफ़ तकलीफ़ न आहे अलाह जे रज़ा मुयसरु थिए त उहा मुसीबत न आहे नाहे जहाज़म बि जहाज़म जॾहिं तयारु कयईं उन्हनि खे संदन सामान सां जल शिकायत फिरायल असीं कंहिं प्यालो पंहिंजे भाउ जे असबाब में जंहिंमें अन पियलो उन में प्यालो विझाए छॾियईं

कालू अकबल त इहे जो वारो वारो थी वियो त हिननि मुतवज थी हुनखे चयो बाबा छा था ॻोल्हियो अकबल थिया हिननि ॾे माज़ा तख़्तून कहिड़ी शइ गुम कई अथव जो तलाश था करियो चोर खणी माण्हुनि खे बणायो अथव हिननि खे पंहिंजे पासे ॾे त को ख़्यालु ई कोन थो थिए कालू नफ़ सुवाल भली बादशाह जो जेको पैमानो आहे इहो गुम थी वियो बि ऐं असां उन जे लाइ विशारत था ॾियूं जेको असांखे बिना तलाश जे अॻे ॾे हिकिड़ो उठ जो सॼो वज़न हुनखे वधाए ॾींदासीं तलाश करणी पवंदी त वरी मुसीबत आहे सॼो बर्थी लॻी पई आहे गुड़ियूं खोलणियूं पवंदियूं वरी ढेर हुननि थी वेंदा वरी बि सिद बाह वरी बर्थी वरी मुसीबत तंहिं करे जेकॾहिं को ॾिए जंहिंखे ख़बर हुजे अदा असां माण्हू हिकिड़ो सॼो उठ जो भरियल ॿार ॾींदासीं सफ़ो असांखे न करायो उन ऐलान वारे चयो त मां ज़ामिन आहियां पुठ जो वज़न असां ते असांखे आलू कालू तला कसम खयां सभिनी माण्हू कसम त मां जंहिं नालो बि तव्हां ॼातो आहे त असां न आया आहियूं ज़मीन में फसाद करणु अमा कुना साहिब थी असां चोर बोर बि कोन असां सचा माण्हू असांजे चोरी सां कहिड़ो वास्तो शरारत करण कोन आयासीं न को चोर ख़ानदान खां आहियूं असां त हिकिड़े मुक़दस ख़ानदान जा माण्हू आहियूं चऊं ठीकु आहे साईं असां तव्हांखे त कोन था चऊं पर ॻाल्हि थींदी तलाश जी पोइ तलाश जो थिए त पोइ भला तव्हां ॿुधायो तव्हां बि भला माण्हू ॾिसण में छा अचो जंहिं जेतिरो पढ़नि मोल टपड़नि जेकर पोइ हुनखे छा कजे छा कजे कानून आहे हिन जो कहिड़ो आहे कानून मिस्र में न हुयो हेॾे फलस्तीन जो कानून हुयो याकूब अल सलाम जे इलाइक़े जो कानून इहो त जंहिंजे सामान मां चोरी लभे उहो चोर उमिरि धंधो हिननि पंहिंजो कानून खणी ॿुधायो न त चवंदा त जहिड़ी सज़ा ॾियो तव्हांजी मर्ज़ी हिननि चयो त सजा जबको चोर खे बानो करे हा पोइ त वाह वठो काज़बीन जेकॾहिं कूड़ो निकिरी पवे तव्हां कूड़ा निकिरी पियो ग़लति थी पए छा चाहींदा जज़ा उमन त फिर हली जज़ा सज़ा हुनजी इहा आहे जेको लभे जंहिंजे सां साथ में इहो टोयो पोइ इहो बदिले उन सज़ा जे आहे पाण इहो उन सज़ा जे बदिले आहे बसि कयो सख़्तु हिकिड़ो हुकुम ॿुधाए छॾियऊं जेको हिननि वटि हुयो शरीत इब्राहिम अल जे चोर जी सज़ा इहा हूंदी जंहिंजे घर चोरी निकिरे सॼो साल उहो बाक़ी उमिरि भर न सॼो साल उनजो गुलाम कमु करे महिनत करे पोइ आज़ादु कानून सर ई वञो इहो कंदा अहिड़ो असां ज़ालमनि खे उते बि बदिलो ॾींदा आहियूं असां वटि कानून पंहिंजो टप शुरू कयूं हुनखे त सुझंदा खे त हिन गुण में आहे ॿिया ॿियूं खणी गुण खुले खोलींदा वञनि लाहींदा वञनि खोलींदा वञनि निकिरी पियो हुनजी गुण वञनि पंहिंजी गुण आहे जेको आहिनि हा बिरादरी त जी हुई अहिड़ी थोरे फ़र्क़ सां असरु रहिजी वियो वई तूं कबल विया जा में विया वियासीं पोइ कॾहिं हाणे हिते वॾो मसइलो थी वियो इहो मसइलो कहिड़ो आहे एॾी हिकिड़ी पॉलिसी महिमाननि सां यूस इस्लाम कराई एॾो हिकिड़ो इक़्तदार वारो इज़त वारो एॾो सिद्दीक यूसुफ़ एॾो अमीन यूसुफ़ जंहिंजे लाइ तव्हां केरु सभु ॿुधी आया आहियो वाकियात ॿुधी आहे हिते इहो चकर छा आहे अलाह ताला फरमायो जवाबु हिकिड़ो कज़ाल कज़ादन इहा पॉलिसी मां कराई पोइ मां सां जहिड़ो कयो वञे कज़ाल इहो छा आहे अलाह ताला ख़बर आहे मां कमु कयो हाणे तव्हांखे एतिरा त मां सां करणा आहिनि त मां सां कयो मां सां जहिड़ो करिणो त कयो हिन जो जेको टोयो वग़ैरह ॿियो फासरायो त बि मां फासरायो उनजे दिलनि ते मुंहिंजी हुकूमत न वठी पियो सघे पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे बादशाह जे कानून में न त कोन तंहिं करे कानून उन्हनि जो थियो उन्हनि जे कानून में हिकु साल हिनखे रहाइण जो मौक़ो मिली वियो चोर करे नर्फ़ दर जा नशा जंहिंजा असां दर्जा बुलंद कयूं असांखे दर्जो बुलंद करिणो हुयो हिननि जो तंहिं करे असां इहा ॻाल्हि कई हिननि सभिनी जो दर्जो बुलंद करिणो हो हिन जो भाउ आयो वरी हाणे ॿीहर सभई मिट माइट ईंदा आख़िरी ॿियो दर्जो थियो इहो इलाही साल नर्फ़ दर जा तिन न कुल हर हिकु ॻाइण वारे जे मथां इल्म वारो आहे रब तबारक तबारत तमामु जेको आहे हज़रत यूस वलाम जो आहे उन में हिकिड़ी ॻाल्हि अजीब आहे क़ुर पाक में इहा ॻाल्हि असुल कान्हे त को हज़रत यूस वलाम को हिकिड़ो फ़र्क़ु ॻाल्हायो आहे इहा हरकत का हुन पंहिंजे तरफ़ां ख़िलाफ़ शर हुजे कई हुजे ऐं उन में हिन को अहिड़े क़िस्म जो मामिलो कयो हुजे कुझु न हिते तव्हां ॾिसो हे जेके इहे लफ़्ज़ आया आहिनि मथां उन लफ़्ज़नि में एतिरो थियो त उन में पइजी वियो पइजी वञण खां पोइ हिननि परे वारनि पियो चयो त जंहिंजे मुंहिंजो लभी पियो त पोइ हिननि चयो त पोइ उहो चोर आहे पोइ सज़ा हुनखे कहिड़ी ईंदी जेकॾहिं तव्हां ग़लति ॻाल्हि कई आहे जो सज़ा इहा आहे त हुनखे जेल में विझिबो तव्हां वटि सॼो साल रांदो हिते यूसल सलाम खां त कुझु अख़र कोन निकितो न इहा ॻाल्हि ई कान्हे हुन हुकुम हो त इहो ॾिजो न ऐं हुन माण्हू खे रखिजो हिन कानून में बसि एतिरो बहरहाल इहो तौरियो आहे जेके नेक मक़सद जे लाइ हिकिड़ी क़ौम जे इंतकालीअ लाइ हिकिड़ो लतीफ़ हीलो ठाहियो वियो मुमकिन आहे त बादशाह जे हिन ऑर्डर ते न अचनि जे अचनि त वरी ज़ब्तीअ सां अचनि सख़्तीअ सां अचनि तंहिं करे उन्हनि खे अहिड़े लतीफ़ हीले सां आहिस्ते आहिस्ते जीअं छिके ॼार में आणिबो आहे कीअं आंदो वियो अलाह जी मर्ज़ी हुई हिते ॿ ॿाहिरि पाण में मिली विया यूस यूसलाम जे इम्तिहान इम्तिहान जो जेको मामिलो हुयो सो उहो विझणु एसि ताईं पूरो थियो जिन खे भाउ पंहिंजो मिलियो बाक़ी वालद बुज़ुर्गवार उनजो मसइलो हो उन कुंभे खे हिते आणणो हो आबाद करिणो हो मिस्र में बनी इसराइल जे मुत इहो सॼो मसइलो आहे हिकिड़ो वॾो जेके इन तरह आणणो आहे पोइ उते हिन नखर ॻाल्हायो हाणे जेको हिन नखर ॻाल्हायो हाणे ईअं सिरक साईं इन चोरी कई आहे हिन जो सामान जे भाउ बि अॻे चोरी कई वीचारो आहे कहिड़ी चोरी कई सलाम जे लाइ चोरी जी निस्बत करणु उहो छा आहे कहिड़ी चोरी कई उनजे मुतालिक़ जेको फ़क़ति सड़क अखुल खुल आहे उनजे लाइ जेके अहिड़ी ॻाल्हियूं कनि था किताबनि वारा त हीअ चोरी कई हुई हिकिड़ो घरू अहिड़ो मामिलो हुयो हुन घरू मामले जे करे ॼण हिनखे चोरीअ जो दाख़िलो

छा पोइ वठी माई ॻोल्हा वारो वारो आख़िर न पियो लॻे न त चेल से खणी आयो मुंहिंजो डबर हाणे साल मां वटि चोरीअ जे कानून मिलंदो वरी भागी आहे

ईअं ई खणी कंहिंजे निस्बत करे सघे थी तोहमत ॾियणी पियो हा हिन ॻाल्हि में को हरक कोन्हे इहा जेका थी ॻाल्हि हिन में बि ख़ासि हरक कोन्हे मुमकिन आहे हीलो कयो हुजे मां इहो खणी पर हाणे न बि सघो हो मुहबत जे करे हुन खणी कयो कुल जी इल्म ॻाल्हियूं ईअं फ़क़ति सर का जेकर चोरी कई त अॻे बि पर सर आहे यूसी न सी पोइ मखफ़ी कयो इनखे यूसुफ़ पंहिंजे जीअ में इन ॻाल्हि खे मस्तु कई वलम इहो बि बेहाल ऐं न ज़ाहिर कयईं इन खे पोइ कुझु कोन थी सफ़ा चुप जेकी सभु चयो अखर न ॻाल्हाई ॻाल्हि अंतुम शर मकान आहे ईअं त तव्हां दर्जे जे लिहाज़ खां घटि क़िस्म जा माण्हू आहियो घटिया दर्जे जा माण्हू आहियो अलाह आलम बि मां आलम ख़ुदा ॼाणे थो जेकी तव्हां बयानु कयो था तव्हांजे बयानात ते अलाह तबारक मताला जी नज़र आहे या तुर लॻायो तव्हां यूस मासूम ते

इन मोसिन तूं महिरबानी थो ॾिसण में अची ॾाढो असां सां इहो न तूं न त असां वठूं ॿिए खे न मगर ॿिए खे इन ॻाल्हि खां अलाह जी पनाह मगर उहो जंहिंमें लधोसीं असां सामान पंहिंजो सामान जिते लधो आहे चोर बोर जी ॻाल्हि कान थो चवे इन अज़ल पोइ त असां बे इंसाफ़ चइबासीं ज़ालमुनि जी माना बे इंसाफ़ जेकॾहिं हिकिड़े वटि लभे रखिजे ॿियो हमराह पाण वटि एवज़ ईअं कोन थींदो फल मस्तु या जॾहिं नाम थी पिया ख़लस नजी विया पाण में अकेला थी वेठा मशवरो करणु नजी सरगोशी करणु मशवरो मशहूर साल कबीर कबीर यहूद आहे उन ते अलम अना बाकुम कदा मौसिक आहे तव्हांजे अबे तव्हांखे वाइदा वरिता हा मज़बूत हो मिन अलाह अलाह जे तरफ़ां वाइदा अलाह जा वाइदा मिन अलाह माना अलाह जा मिन बयानी आहे मौसिकनि मिन अलाह माना वाइदा अलाह जा रमीन कबिल ऐं उनखां अॻे मां फ़रक उहो जेकी तव्हां यूस अलाम सां जाती कई यूस सां जादियूं कयूं उहे बि उन में बि वाइदा आहे ॿियो दफ़ो फलनि अबरहाल मां जुदा न थींदुसि हिन अलाह की अबी जेसिताईं पीउ मुंहिंजो मूंखे मोकिले अलाह लाइ फ़ैसिलो करे उहो ख़ैरु मां शर्मसारी कमान मायूस थी पियो यूस जे जवाब खां पाण बि उन मोटी वञण जे लाइ तयारु न थियो शर्मसारी हुनखे इंतिहा दर्जे जी थी इहो ई शख़्स हो उहो जंहिं चयो लातूत आहे इहो ई पहिरियों सम्झंद पर पोइ इहा असबियत जेका बिरादरी उहा त सभिनी में हुई कॾहिं ईअं थींदो आहे त घटि असबियत वारो वॾनि सां घणनि सां घणी असबियत वारनि सां गॾिजी नरम थी पवंदो आहे उन नरमीअ में ईअं थी वियूं ग़लतियूं ऐं हिकु नबीअ कोन हा तंहिं करे इहो जेको हुननि कयो हिकु त पंहिंजे बालद साहिब सां कयूं ऐं इहा हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि हुई जंहिंमें तक़दीर जो मामिलो हो जो इन्हनि सभिनी खे इन तरह निकिरी मिसर ते अचिणो हो इहो अहिड़ो मिसल आहे जीअं हज़रत आदम अल में मेवो खाधो जो उन्हनि खे हिते ज़मीन में आबाद कयो वियो अहिड़ो अहिड़ी घरु दर्शा बि कुम वञो पंहिंजे पीउ वटि चयोसि या बाबा न इन बि न सरक तुंहिंजे पुटु करे विधी चोरी मां शायदि न असां त उहो ई शायदि हिते ॾिनी हुअसि मां अलम ना जेकी जातोसीं असांजी त इहा ई ॻाल्हि हुई त उते ख़ैर सां वञी मोटी ईंदासीं ग़ैब जी ॻाल्हि ते त असांजो ध्यानु न हो पर हुनखे जले वेंदो वधीक वरी पाण में हुनजो ॻाल्हाइणु ॿोलाइण थिए बुनियाबीन खां पुछनि तो रखियो या कीअं थी वियो ईअं थी पियो कुनाल माना पुछियो अलती कुनाफ़िया आहे जिते हुआसीं वलीर ऐं काफ़िले वारा अलती अकबल आहे जिन में असां गॾिजी आयासीं इन लाइ साधकुन असां हिन ॻाल्हि में आहियूं उतां जे माण्हुनि खां बि पुछो हिते जेके असां सां सफ़र जा साथी हुया उन्हनि खां बि काल भले सवलत त पर इहो जेके अबना जी जिन्स आहे उन सभ जे लाइ किताबु इहो बणाए ॾिनी आहे तव्हांखे तव्हांजे नफ़्सनि हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांजे नफ़्सनि हिकिड़ी ॻाल्हि बणाई आहे उहा हाणे मतिलबु छा थियो त बेतबारी जो मरतबो याकूब याक़ूबलाम जो जेको हुयो सो पहिरें मामले में इन मसइले में हाणे वरी नबीअ जो जेको कलाम आहे सो उहो बि त ग़लति कोन्हे पहिरें बि त पहिरें बि त बेतबारी कीअं हाणे बि चए थो त इहा तव्हांजी बणायल ॻाल्हि आहे सो उनमें यूसरी आहे ॻाल्हि त बणाइजी वई न सभिनी जी गॾिजी हे त वीचारा पंहिंजे हक़ में सचा हा असां ग़लती न कई आहे सवल त लकुम माना तव्हां जिन पुटनि जे हाणे हिकिड़ी गॾिजी सघिजी हिकिड़ी हरकत कई आहे जंहिंजो असरु वरी बि माथे पियो आहे हुनमें यूसलाम बि दाख़िल आहे इन लिहाज़ खां ॼण नबीअ जी ॻाल्हि सची थी पई हा जेकॾहिं यूस यूसलाम खे इस्त सना था करियूं त पोइ हे बेगुनाह आहिनि पोइ सवलत जी निस्बतनि जेका पुटनि ते त तव्हांजे नफ़्सनि इहा हरकत कई आहे इहा पोइ सही नथी बीहे छो त हे हिन मसइल में सफ़ा ख़ाली आहे पर यूस अलाम खे मिलाए हाणे ॿारहं ई कबा गॾु त पोइ साद थी पई एतिरो नुक़्तो आहे हमिया जी ॻाल्हि ग़लति न हूंदी आहे सची जमी असल थी अलाह ताला उमेदु आहे त आणींदो बिहम जमी आहे हाणे त सभिनी खे रब आणींदो मां सम्झी वियो आहियां ॻाल्हि मूंखे सम्झ में अचे थी ॻाल्हि अलाह ताला असांजे इन खे सॼे मुश्किल खे हल कंदो जो उहो ई महिरबानी आहे सभिनीनि जमील मुंहिंजो सब्र आहे सोणो बहितर असल आहे में हक़ीम अलाह ताला अलीम आहे हकीम आहे पंहिंजे हिकमतनि जो साहिबु पंहिंजे सॼे कम खे पंहिंजे हिकमत सां मामले खे हलाए थो हितां अंदाज़ो थिए थो त इन क़िस्म जी जेका हालात आहे उहे हालात अंबिया क्राम खे मायूस नथियूं बणाइनि अहिड़ा सदी तरीन हालात वरहनि जा वरिया वरी उन खां बाद अहिड़ा हादसा बीहनि जी पंहिंजे रब में का एॾी उमेद आहे ऐं एॾो को उन्हनि जा पुलू रब सां वाबस्ता आहिनि जो हमेशह रब जे एतमाद आहे ऐं उहे हमेशह उमेदवार आहिनि पुठी ॾेई वेठो हुननि खे ग़म जे करे अचियूं थी वञूं रोई रोई अखियुनि जो रंग कारो ई हलियो वियो अखियूं थी पियूं कज़ीम उहो ॾुख जा अचीमुख भरे रहियो वियो नुमाइश सां जमात न जी मुसीबतनि में गिरफ़्तार थींदा आया आहियूं पोइ जेको वधीक असां सां इन में कारनामे में शरीक हूंदो उहो ईअं ई मुसीबतनि में गिरफ़्तार थींदो वेंदो याक़ूब अल जे दिलि में यूस सां मा यूसल आदत मुहबत इंतिहा दर्जे जी वरी उन मुहबत खे ईअं कटे सालनि जा साल परे करे फिटी करणु ऐं हुनखे एॾो गमज़दो बणाइणु जो जिगर फरसाए मुसीबतूं वरी उन खां बाद ॿियो थोरो हुनजे ॾिसण वारो जेको हुन सां मुतसिर छोकिरो वरी उहो जुदा करणु रब तबारक मताला जा इन क़िस्म जा जेके इम्तिहानात आहिनि जे हक़ीक़त में अलाह ताला ॾेखारे थो असां दुनिया वारनि माण्हुनि खे त नबीअनि ते अहिड़नि मुसीबतनि अचण खां बाद बि पंहिंजे रब खां उहे छिजंदा कोन्हनि खे अहिड़ियूं भले सलाम ते मुसीबतूं आयूं रब खां न छिल छोकिरनि चयो उन्हनि सभिनी पुटनि अलाह तफ़्तो ख़ुदा जो कसम यको पियो यादि करे मन न छॾींदे तूं पते अचे जुदा थियण ते तफ़्तो न जुदा थींदे माना न छॾींदे तूं ज़िक्र ज़िक्रुस खे यूस यूसलाम जे ज़िक्र खे यादि अलाह इस्तेमाल में हली वेंदी हथा तकुर हारथनि या त थी वेंदे वेंदे तमामु गरी चट थी ऐं तकुन में लाल किन या सफ़ा मुर्द बणिजी वेंदे मरी वेंदो हेॾी तकलीफ़ तोखे हेॾी ॻाल्हि अञा बि तोखे उहा गण अला अलाह यूस इहो लफ़्ज़ जेको हो ज़ुबान ते एतिरो निकितो अथसि सारे वक़्त में जो बुनियामीन जे जुदाईअ करे ॼणो वरी नओं फिराक जे ज़ख़्म ते खणी चपटी लूण जी विधमि तंहिं ते या असफ़ा जो अख़र थी एतिरो बाक़ी उमिरि में कान आई आहे किथे में हिकिड़ो इहो अख़र हाल हिन मां अशकू बसी वहनी मां शिकायत थो कयां पंहिंजे ॾुख जी ऐं गम जी पंहिंजे रब वटि आलम मिनल मां रब खां उहा ॻाल्हि थो ॼाणा जेका तव्हां नथा ॼाणो उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेको हुन ख़्वाबु लधो उहो ख़्वाब अञा ताबीर जे इंतज़ार में आहे जो यारहनि सितारनि सिज चंड जो सॼो यूस अलाम ॾिठो हो उहो ख़्वाब जो ताबीर भई ई पियो महसूसु थिए तंहिं करे मूंखे इहा ख़बर आहे पुटनि खे ख़्वाब जी ताबीर जी ख़बर पवंदी या बनी इहा ज़हबू हे पुटु वञो हाणे वञी ॿिन्ही जी ॻाल्हि कयो जाति जो यूस खे बि ॻाल्हि आहे कमाए जो मायूस थींदा आहिनि असां मोमिन आहियूं मुस्लमान आहियूं रब तबारक असांखे पाण सां ताल्लुक ॾिनो आहे तंहिं करे यूस अल जी वञी का खोज लॻायो

अज़ुर मुसीबत न बि बिज़ात हाणे आंदो आहे असां माल पैसो थोरो मूड़ी थोरी पैसा असांखे घणा कोन रक़म वॾी कान्हे जेका पूरी अंदर जी रक़म ॾेई सघूं पर हिकिड़ो कमु कर हाणे जो असांजी मूड़ी नाकिस आहे